surati Maryam na leo tuko aya ya hamsini na tisa aya ambayo Mwenyezi Mungu afungua kwa kusema fakhalafa hii herufi ya alfa katika khalafa nilitartibi fahia tufidu annahu jaa aqiba haula'i al-athhari baada ya kuwaeleza wa mitume ambao ni waja wema baadaye kikaja kizazi chengine katika hii aya kuna fakhalafa kisha baadaye baada min ba'dihim kwaja khalfun khalafa lam ina fatha na khalafa ya pili imekuja kwa jazm ikiwa bil fathi maana as-salihu wema ikiwa bil jazmi manake ni atalihu waovu fa khalafa min ba'dihim hi dhamiri katika min ba'dihim raji'un ila nabiyina wakaja baada ya hawa hawa kina nani aya iliyo tangulia aya 58 ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dhurriyyati adam mpaka mwisho wake wale walioneemeshwa na Mwenyezi Mungu miongoni mwa mitume fakhalafa min ba'dihim wakaja baada hawa walioneemeshwa na Mwenyezi Mungu nao ni mitume wakaja nani khalfun wafuasi wabaya hii haina maana kuwa mitume walipokuwa wako hai kulikuwa hakuna waliokhalifu mwenendo wao na mfumo wao na manhaji yao la bal mitume wako hai walipata upinzani walioamini wakaamini waliokanusha wakakanusha wengine mpaka wakafa kwa ukafiri wao tupige mfano mtume Nuh alipata upinzani na alipata wafuasi surati hud aya saba wama naraka tabaka الا الذين hum اراذلنا بادي الراي rayi wale waliopinga ulinganizi wake kwa kumkejeli kuhatuoni kuwa umefuatwa ila na watu watwevu wapuzi wale wasobahatika wale walionyanyaswa na nidhamu na hali iliyopo wale wanyonge ndio wakao wa kwanza kusilimu wale tabaka la juu wakaitukulia hii kama hoja ya kumkosoa kwa wale werevu wale wajuu wale wabora wamekukanusha umfuatwa na wajinga wewe mitume walipata upinzani lakini hawa waliokusudiwa hapa hawa khalfun hawa ni wale alladhina khalafu annabiyina walio wakhalifu mitume yao tena hawa kanu min atba'ihim waliota kizazi cha wafuasi wao hawa harafu aqwala nabiyin kizazi hichi cha wafuasi wabaya waliobadili misimamo baada ya kuondoka mitume yao mfano bani Israili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-Jumu'ah aya 5 asema mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara wale walio bebeshwa taurati lakini hawakuibeba kwa sura inayostahiki wakawa yuharifuna al-kalima an hupotosha hubadilisha hupunguza huengeza ni kama punda aliobeba mzigo asojua thamani ya mzigo ule inshallah bebesho jerikeni la maji yule punda kikosa maji atatembea mpaka afe kwa kiu hali ya kuwa mbebeshwa nini jerikeni la maji fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata adha'u yatokamana na al-idha'atu na hii ni majazum fi tafriqi hii ni lugha ya majazi ya kupondoka kwao na kuacha kwao swala na imeshabihishwa hapa biihmali al arabi an mtu akitupa kitu ni yule alopoteza kitu cha thamani ndio hiyo ikafananishwa swala na kitu cha thamani hapa mufasirina wakafasiri mara mbili kuna wale adhaa'u salata wasema ni wale ambao wameswali lakini min ghairi iqamatiha ala wajhiha waliswali lakini hawakuisimamisha inavyotakikaniwa mfano akharuha an waqtiha wakaiswali nje ya taimu yake kuna watu hajui kuswali alfajiri illa akipambaukiwa na jua yuainuka jua likimpiga miaka yote akiulizwa kwambe adhari salati ni kulala we udhuru wako kila siku kulala Mtume sallam awajibu watu hawa asema laysa tafritu fi an-nawmi inma tafritu fi al kosa si katika kulala usilaumu usingizi kosa ni katika kuinuka ukichelewa kulala utachelewa kuinuka ukilala mapema utainuka mapema ndio mtume sala sala akawatukia watu kuweka mikao na stori baada ya Isha utachelewa kulala utachelewa kuinuka wengine wakasema bal taraku salat almafruḍa wamewacha swala kupoteza swala bimaana waliacha swala kabisa hawakuswali na swala ni imaduddin swala ni nguzo muhimu katika nguzo ya dini na ndiyo inayotofautisha baina muislamu na kafiri kwa hadithi iliyopokewa na Ahmad kutoka Buraida al-Aslami radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر tofauti baina muislamu na asokuwa muislamu ni swala ukiiwata hali ya kukanusha ufaradhi wa swala we ni kafiri tatu swala ndiyo ibada ya kwanza tutakaohisabiwa nayo siku ya kiyama hadithi iliyopokewa na Ahmad kutoka kwa Abu Huraira radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie yeye mtume rehma na amani zimfikie asema awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu يوم القيامه الصلاه المكتوبه amali ya kwanza atakaohisabiwa nayo mwanadamu siku ya kiyama swala ikitimia ashafaulu ikiwa kuna kasoro Mwenyezi Mungu atawauliza malaika ngalieni je ana swala za sunna tuzibe pengo katika faradhi akiwa anazo ashafaulu na hivyo hivyo amali zote leo swala ina umuhimu imekuwa ni kama shiari ya Uislamu ndio tafsiri ya pili kuwa swala ni dini kuwa hii swala matumizi yake ni kinaya na dini ndio hadithi iliyopokewa na Muslim kutoka Ummu Salama radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam takunu alaykum umara'u ta'rifuna wa tanki wa tunkiruna faman ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallu mtume rehma na amani zimfikie katika yale aliyofunguliwa katika ghaibu ambao atupasha sisi ummati Muhammad yakunu alaikum umarau watakuja kuwatawala nyinyi siku za usoni umarau ni jamu ya amir amir almu'minin pia huitwa imam pia huitwa khalifa huyu ni kiongozi na mtawala rasmi wa Kiislamu taarifuna watunkiruna alqadi alqadhi iyad asema hizi ni sifa mbili za maamiri hao watakaokuja future kuwa matendo yao baadhuha hasanan wa baadhuha qabihan matendo yao ni mazuri na mengine yatakuwa si mazuri faman ankara faqad bari'a faman ankara ay lisanihi atakaye kuwarekebisha na kuwakosoa kwa ulimi wake yale mabaya wanaoyafanya faqad baria amesalimika na dhambi amesalimika minal mudahana amesalimika minan nifaq na si rahisi si rahisi mtu kusimama mbele ya kuongozi na kumrekebisha kila ajai ni kumpigia kofi na kumsifu hapa yadhihirika namna Uislamu ulivyoweka mikakati ya kumdhibiti huyu kiongozi baada ya kuwa kiongozi si above the law kwa ni jukumu la umma kumuhisabu kuna accountability huhisabiwa kwa sababu uongozi ni masulia na jukumu si ubwana leo utaona kila mmoja ataka uongozi nafikiri ballot paper itakuwa injaa majina je hawa kweli watambua kama uongozi ni masuhulia na jukumu ama kila mmoja aona ni ubwana na maslahi na mishahara mikubwa waman kariha faqad salima man kariha atakaitukia kwa uli, kwa moyo wake kwa sababu ukiona uovu wewe ikiwa unaweza zuia kwa mkono huna uweza ulimi huna uweza tukia kwa moyo wako basi man kariha aibi qalbihi faqad salima amesalimika min musharakatihim fil wizri wal wabali atakuwa amesalimika na kushirikiana na uongozi huo katika madhambi na adhabu amesalimika na adhabu walakin man rawiya wa taba'a madhambi kwa yule atakayeridhia akawafuata fil amali huyu atakuwa sharakahum fil isyani ameshirikiana na wao katika kumasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angalia maswahaba walivyokuwa ngangari qalu afala nuqatiluhum je tuwapige vita katika hadithi ya al-Bukhari afala nunabidhuhum bisayfi tutaonyorosha kwa upanga mtume akasema la ma sallu hapa ma sallu ukitafsiri hivi vitakuwa maadamu wameswali lakini alimam nao yasema hapa ni kinaya na Uislamu maadamu wa implement Uislamu turuhusiwa tu kutoka kwa toa ya amiri almu'minin illa an tarau kufran bawahan tukiona ulio uliowazi na mfano wa kufru wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaikumul kafirun tukiwaona wahukumu na watawala na sheria isiyokuwa Mwenyezi Mungu hii yatosha kwa wao kungolewa mamlakani muradi wetu hapa kutumia hadithi hii ni la masallu kuwa swala imekuwa ni kinaya na Uislamu ndio ile aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala adha'u salata wattaba'u shahawati itibau shahawat ni kufuata matamanio na mwanadamu akitawaliwa na matamanio katika nafsi yake farat sayyidan mutaa yale matamanio yako ndiyo bwana wako yanapokusanif na kushawishi ndipo utakapolekea ndo akapotea watu katika masala itikadi kwa sababu kufuatia hawa ya nafsi yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-Furqani aya 43 asema araaita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila araaita ayya Muhammad waonaje ewe bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha ilahahu hawahu ay shahwatahu yule ambaye afuata matamanio yake kuwa ndiyo Mungu wake afa anta takunu alayhi wakila ay hafidhan fi a'malihi ma'azimi jahlihi je wewe unaweza kugarantii mtu huyu ukadhibiti matendo yake huwezi yeye wapelekwa na matamanio ya nafsi yake watabau shahawati fasaufa yalqauna ghayya fasaufa ni dalili ala anna liqa'ahumul ghayb mutakarrirun fi azminatil mustaqbal kwa kufikwa na hii ghaibu siku za usoni itakuwa ni yenye kukariri na hii ni mubalagha fi wa'idihim wa tahdhiran lahum na hii ni kuzidi kuwakanya na kuwapa warning kwa yale wanaoyafanya sasa nini alghay kilugha alghay ridd الرشاد ni kinyume na kuongokewa nao ni kupotoka wa huwa alghawayatu ni kupondoka na njia ilonyoka lakini hapa matumizi yake muradi wa alghay jazaa'ul ghayyi wa aqibatahu ni malipo ya kupotoka na njia ilonyoka na tukasema fasaufa yalqauna ghayya hii mustakbal ay fasawfa yalqauna adhaban wa halakan fil akhirah watapata malipo mabaya na adhabu ya moto jahannam siku ya kiyama ndio ibn Abbas radhiallahu anhuma akifasiri al asema wadin fi jahannam ni bonde katika moto wa jahannam illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhuluna aljannata la yudlamuna shay'a illa man taba baada ya kueleza hiyo adhabu ya mustakbali adhabu kali ya siku ya kiyama illa man taba Mungu akawavua nani hawa mantaba aliyetubia anishiriki wal maasi atakayetubia na shirki na maasi na toba ni al-iqla'u 'anil ma'asi kujitoa katika yale maasi kisha wanadima alaiha akajutia ndio mtume sallallahu alayhi akasema annadamu tauba kujuta ni katika kutubia ujute lile kosa lolifanya kila ukilikumbuka sio wajisifu bana mimi zama zangu komba kreti nzima naipiga na niko soba ni fakhri ni kitu kujutia tatu kuazimia kuwa hutorejelea tena kwenye ile dhambi illa mantaba wa amana sasa ikiwa ni kafiri ni mushrik amwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume yake na siku ya mwisho kisha waamila salihan akafanya matendo mema imani bila matendo haina matunda wala haitokufalia kitu siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-An'am aya 158 asema yawma yati ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira kiyama kikisimama wakati ule mlango wa toba hufungwa jua likichomoka magharibi badala ya mashariki kiama kishasimama mtu akisema naamini kuisha hivyo hivyo anaikata roho mwanadamu mlango wa toba uko wazi ma lam yugharghir roho yako ikishafika hapa mlango wako wa toba kwa kweli ushafungwa kwa yule ambaye hajiamini kuisha mlango wa toba ushafungwa au kasabat fi imani ya khaira ama ni imani ambayo haikuchuma mema yoyote Muislamu jina ukuswali ukufunga ukutoa zaka ukuhiji ufanya lolote kiembelecho wenyewe wa Tanzania Muislamu poa kwa hivyo imani na matendo ndiyo mwanadamu si kamili hatusemi mumin hatelezi au muislamu hatelezi muislamu hateleza lakini ukiteleza regea mbio kwa Mwenyezi Mungu leta toba nafanya mema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Tirmidhi kutoka Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haythu ma kunta mche Mwenyezi Mungu popote ulipo uko Mombasa uko Nairobi uko ugenini yuko babako yuko familia yako uko peke yako Mungu popote ulipo yuwakuona watu hufeli akiwa makwao mwema akiwa safarini peke yake yuvuka mipaka wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamsuha ukifanya ovu ukitubia liandamize kwa jema lile jema litafuta ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Hud aya 114 asema innal hasanati yudhhibna sayiat yale mema yaondoa yale mabaya lakini leta toba illa man taba wa amana wa salihan faulaika yadkhuluna aljanna faulaika hii ni ishara hao hao kina nani ishara hii imelekezwa ila taibina arrajiin ila kwa wenye kutubia na kuregea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mtume swalla salam asema ataibu taibu min adh kaman la dhamba lahu mwenye kuleta toba taubatun nasuha Mungu umsamehe madhambi yake kana kwamba hana madhambi bal Mwenyezi Mungu hubadilisha maovu yake kayafanya mema fasawfa yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat kwa ukarimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zote hizi ni motisha na kivutio kwa mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu aregee kwa Mwenyezi Mungu tofauti na ibilisi ibilisi katika tamaa kile kufanya madhambi kwamba lo hawafanya wewe hata Mungu ukiregea kwake akukubali tena la kuna zaidi alowa watu 999 akaja kwa shekhe je mimi nina toba akamwambia eh, una watu wangapi 99 anambia huna toba akamua na shekhe nakamilisha mia akaenda kwa mwingine akamwambia unao toba lakini gura mji umji si mzuri katika hali ya kugura kwenda mji wa watu wema baada ya kutubia akafa njiani wakashuka malaika wa motoni wa rehma na wa adhabu wa peponi kila mmoja mtaka yeye Mwenyezi Mungu malaikisha akashukisha malaika mwingine waambiwe wapime yale masafa ikiwa kule endako ni karibu kwa watu wema basi huwa atakuwa peponi na naam kule akawa Mungu akamsahilishia pakawa karibu akaoneshwa peponi baada ya kuwa watu wangapi mia sisi na wewe tumfika idadi hiyo mmoja tujaua kwa Mwenyezi Mungu ataka turegee kwake faulaika yadkhuluna aljanna hii ni malipo ya watu wema na waliotubia pepo wala yudhlamuna shay'a ay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 عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين